Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Հիլիս մտնող ճանապարհի ասֆալտապատ լինելն ամենևին չզարմացրեց։ Վերջին տարիներին գյուղական ճանապարհներին ասֆալտ փռելուն հատուկ ուշադրություն է դարձվում։ Ասֆալտը հասնում է մինչև համայնքապետարանի շենքը, որը գյուղի սկզբնամասում է։ Փայտ բարձած ավանակը հենց հասավ ասֆալտին, սկսեց թեթև, արագ ու հավեսով ընթանալ։ Ոչ միայն նրա համար, որ արդեն տանն էր մոտենում ու շուտով բերից կազատվեր, այլև իր էշտեղով ոնց որ ջոկում էր, որ ասֆալտը լավ բան է։ Իշատերը էլ չու չեր ասում, ձերքի ճիպոտը չեր բարձրացնում։ Ինքն էլ սկսեց արագացնել քայլերը, որպեսի հետ չընկներ։ Դրան մոտ երկարականջին դիմավորեց կարմրակատար ակլորը իր շքախամբով։ Արարողությունից հետո հավերն անցան իրենց հիմնական գործին՝ քուջուջին։ Ոմանք հավանաբար դեռ չէին նախաճաշել, իսկ մարդն արդեն մի իշաբեր վարելափայտ էր բերել տուն ադրբեջանցիները խափանել են գազամատակարարումը եւ փայտ ամեն ինչի պետք է գալիս գյուղ տեղը։ Չեն մահիշքան ոչամարտը ամանա ոչամարտը մարտն։ Անդը ժորա, հա։ ուլան ժորա։ Գյուղապետարան կոչվածը մի սենյակ է ընդամենը, նախքին դպրոցի մի հարկանի շենքում։ Համայնքի ղեկավարի սեղանին սերմերի փաթեթներ են՝ լոլիկի, բազուկի, կանաչիների եւ այլն։ Կարմիր խաչներ անվճար հատկացրել ամեն ընտանիքի մեկական փաթեթ։ Գյուղացիները գալիս ու հերթով համայնքի ղեկավար Արթուր Հոլյանից ստանում էին, զննելով մեզ համար անսովոր ալ գույնի լոբու սերմը։ Շրջափակումից գյուղաբնակն այն հետևությունն է արել, որ պիտի վարի, պիտի ցանի, որպեսի չմնա Հայաստանից ներկրված բանջարեղենի կարտոֆիլի հույսին։ Պարոն գյուղապետ, ինչ հետևանքներ է ունեցել շրջափակումը հիլիսցիների համար։ Պակասությունները զգացվում է սար տեղերն էլ նույնն են։ Գյուղաբնակի համար մի քիչ այլ է շրջափակման հետևանքները քաղաքաբնակի համար այլ։ Օրինակ, ինչ ազդեցությունն է ունեցել անասնապահության վրա։ Մարտիկ ճարահատ հնարավոր է վաճառեն անասունը կամ անասունների մեծ մասը վաճառվել է պատերազմից հետո անմիջապես վախից, որ գյուղը ծայրամասա հակառակորդից մոտիկա իսկ շրջափակման հետևանքով ինչ կա գյուղում նույնը նա ասում եք պատերազմից հետո անասունները խոշոր եղջերավորների մասին է խոսքը քանի անասուն կար 70 գլուխ կար միջև պատերազմը հիմի մին 15 գլուխ անասուն է մնացել մանրը մի խոշոր ֆերմերը բահում երաշտի պատճառով այս ծմերը մեծ կորուստատուվ է Խնդրեստանի բնակիչա, մեր համայնքի թեմայապահում մեր արոտից էլ ավ։ Իսկ խոզերն են վարակվել են ժանտախտով։ Քանի գլուխ խոզ կա գյուղում։ Հիմի մին 150 գլուխ։ Անկում եղել է։ Չէ, մեր մոտ հələ ոչ մի բան չի հաստատվել, հələ անկում չի եղել։ Խոզը հեշտ պահվող է, որ կարա հայատում այդ անասունն էլ որ պիտի տանը իպահի, այդ է խնդիրը, բայց խոզը առավոտը իրակերը տալիս է, բաց թողնում, մնում է իրիկ ու գալիս նորից իրակերը ուտում, էլի տենց անհոգ ես խոզի համար, բայց խոշոր երջերավոր կամ մանրը պիտի կամ դու հետևից ընես պահես կամ էլ մի մարդ պիտի վարձես, որ այս պայմանները չես կարող վարձես։ Իսկ որ հերթով պահեն առաջ հերթով պահում էին, հիմի որ քչացել է, քանակը ամենը իր համար աշնանացան արտերն ի՞նչ վիճակում է։ Աշնանացան քանի հեկտար է։ 100 հեկտար աշնանացան, 25 հեկտար գառնանացան, հաճարա ցանած մեկ էլ 4 հեկտար եգիպտացորեն Վիճակը արտերի աշնանացանի լավագնում, եթե սեն շարունակվի մի երկու անգամ էլ անձրևները կա լավանելու, նայած մյուս տարվան։ Սա մեր հողերը մշակված է։ Մին 3-4 հեկտար, որ տեղը չի լավ, տեխնիկայի համար, այդ մնացածը, բայց ինչքան մշակում էիք տարիներով, հիմի էլ սաղ մշակել ենք։ Գյուղացի մնացել է ներկրված բանջարեղենի հույսին։ Ինչու կարտոֆիլ չի ցանել, բազուկ, գազար չի ցանել։ Մեր պայմաններում կարտոֆիլն էլ չի լավ աճում, բազուկա, ամեն ինչը լավ չի աճում։ Մեր հողերը բերի են, միգուցե չեն կարողանում ճիշտ մշակենք, լեզուն չգիտենք ոնց մշակենք։ Ամենը իր հայաթնդ ամեն ինչից քիչ-քիչ, այնքան որ այսինքն կարտոշկան քիչ ցանում էր վաղ ուտելու համար ձմերվա կարտոշկան բերում էին Հայաստանից ավելի էժաներ մեզ վրա նստում, քան չաչավենք չդառնա։ Հիմնադրամը կարտոֆիլի սերմ էր աբերել, կարտոֆիլի սերմը 350 դրամ ասինք պետությունը սուբսիդավորում է 210-ով տալի հայտով ներկայացրել են, գնել են, բերել են, ցանել են։ Եթե ինչքան Ղարաբաղում կարտոշկա հեկ ցանել գոնե այդ ցանածը քանդենք կհերիքի Հիլիսը 48 տուն ունի։ Այստեղ փաստացի բնակվում է ավելի քան 160 մարդ։ Կան տներ, որոնք բնակության համար պիտանի չեն, պատերն են միայն կամ տանիքը չկա։ 6 հատ տուն կար, որից 3 հատը տվել ենք մեր տարհանված հայրենակիցներին վերանորոգել եք նոր տվել իրեք հատի աշխատանքները կիսատ մնաց շրջափակման պատճառով հայդրու թայեր ասկիանա շրջան սխնախ մեկ է լաչինիցենոնի 4 ընտանիք ունի 21 մարդ բնական աճ գյուղում կա ամեն տարի քանի երեխա է ծնվում 2-ից 3 համարյա որ վերցնում ես տարիներով ինչքան մահ ենքան ծնունդանում։ հա, Պատերազմից հետո մի երկու ջահել ոչ ընտանիք Ռուսաստանի Դաշնությունում են հիմի։ Ինձ թվում է հիմնական չի, եթե մեր հարցը կարգավորվի, խաղաղություն ունի, ոչ մեկն էլ չի գնալու, ոչ մեկին էլ տեղ չունի գնալու։ Բայց հարցը ինչպես պիտի կարգավորվի, եթե մենք այստեղ չլինենք։ Մենք պիտի այստեղ լինենք, չէ՞ որ հարցը կարգավորվի։ հա, Ռուսաստանում սպասում են տեսնեն մենք երբ ենք հարցը կարգավորում։ Վերջին 20-25 տարիներին գյուղում նոր տուն չի կառուցվել, սակայն պետության կողմից հատկացված շինանյութերով տանիք են փոխել, վերակառուցումներ արել։ Պետական ծրագրերով զոհվածների տանիքների տները նորոգվել են, դեռ ոչ բոլորինը։ Գազն անջատված է, բենզին դժվար է գտնվում եւ սեփական ավտո ունեցողները համալրել են ուղևորների շարքերը մինչև շրջափակումը շրջկենտրոն Ասկերանի Մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հետ ավտոբուսային կապ չկար, քանի որ ուղևորահոսքը քիչ էր։ Մարդիկ նախընտրում էին երթևեկել տաքսիով, գները հարմար էին, բացի դրանից սեփական ավտոները շատ էին։ Տեսնական վեննամ մխիլակինամ։ Տրանսպորտ չկա, այդ միջը քաղաքը։ Միջավայրը Ստեփանագերտ։ Այն ինչա են ավտոբուսներ են հələ քուչի խոխենքի։ Հենգա վեցամնի ընտրն, մծրնի ընտրն։ Էն վճխարեն սյունուն տեսածս։ Կյարնել պենորն այդ խարնում։ Մանչիմ չկ։ Հոպտուված, ասեմ իսկեմ չմա խոքամ մեղքը։ Խունջուստան հելիսը Հնարը սասարավ եմ մաշին են կցին, ախը չին կցին։ Ասուխը կցիմ չու գամա անհավ Գազը, գազը կավոչ, մաշին կավոչ։ Տաքսի քելալ ամունը կերից հալավյան տաքսի ոտ մեքենա ախոսի։ Մի ոգին 500 գրամ տաքսի կինամա գործի։ Տանը։ Հա։ Ürügünde gəlից հա։ էլ 500 դրամ։ 4 տաքսի կա, 5 կա։ Քելալ գալավ 500 դրամը կզանա փողոն յորում։ Մեն ակոս Ոզումս ամեն ինչը յորոնից 3.5 4 մանեթ հալ։ Շատ մարդ կամ չքաղաքի, վեր դոկտորի պենի հացերայինում ոչ մինը քաղաքը, ինչ քաղաք, ինչավ քինաս կես։ 15 մայթը տաքսիկի բիրում։ Մենք հասե վեր առաջ 3 մնեթ հավաք եկավ։ Մենք 10 մայթա, 15 մայթա։ Հիմա դեռ 10 լիտր բենզին ընտամ ինձ օրեկան։ Քանի կիլոմետր ճանապարհ է։ Կիլոմետր։ Դե դուզ ասում, քինամաջամ 8 լիտրը քինաս։ Ես տանը թմազանի։ Մեր գյուղերում մեր գյուղը ասելով Խնդրիստան մեկելները ես հաշվում եմ նույն գյուղը որտեղ շատ է իրարից մոտիկ մի հատ տրանսպորտը կհերիքի ավտոբուսը մի հատ ավտոբուս կհերիքի որ մարդիկ գնան աշխատանքի իրար ես վարչակազմին դիմել եմ մեր գյուղանուցել Խնդրիստանանուցել մեր վարչական ղեկավարին որ գյուղում անհրաժեշտ է տրանսպորտ Քաղաքի մեկերշրջանի հետ կապ հաստատելու համար գոնե շաբաթը երկու անգամ, ամենակիչը գործնելու է, ասինքն մարդ հնելու է, այդ ճանապարհին սաղ մարդիկ։ Այսինքն ուղևորահոս հա, կլինելու է։ դե Հիմա ավտոները չեն կարողանում օգտագործել վարելիքը։ Երբ գազը տալիս են վարելիքը ելնում է, արդեն այդ ավտոբուսը չի աշխատում։ Հիմա ով պիտի համաձայնի ավտոբուս։ Դե նես պիտի համաձայնի, որ միջև գազ տալ կամ վարելիքը ելնել ամեն ինչ։ Այս ընթացքում հա, գոնե ժամանակավոր գործը կլնի կարա էլի իր ծախսերը։ Արդեն չենք զարմանում, որ գյուղում ապրողը քաղաքաբնակի պես շրջափակման պատճառով բանջարեղենի պակաս է զգում։ Շրջափակումը ինչ ազդեցություն է ունեցել քիրիսու վրա։ Տեսախտացությունալի մարդիկ բանջարեղեն չնչարում առնի։ Բայց երբ դա ասում է գյուղացին, մի քիչ դե տարօրինակ է հա, հնչում։ Առաջի տարին է երևի սա մտած ոստամեն գալն ուրաց հույսիլ։ Բայց միջև այդ ինչու Հայաստանից ներկրվածի հուսին էին։ Սաղ աշխատում էին, փողը կար առնում էին, լիճ չարում չէ ամելի ցնլա քիչ-միչ հայատներումս, ասին կարտոշկա մի քանի ա, միջև Հայաստանը ու բյուրոմա ու շարնում են։ Այն առավոտ մարտ երակենում միջև զապթրիկանելը մտնում է իր բորսանը։ Ճիշտն ասած, մինչև հելից գնալը կարծում էի, թե ի տարբերություն մայրաքաղաքի գյուղական համայնքներում սննդամթերքի հատկացման կտրոնային համակարգը ծառայում է նպատակին։ Անհրաժեշտ ծավալով ապրանք չի մատակարարվում եւ գյուղական խանութներ այստեղ միայն մի առավելություն կա եղածը հնարավորինս արդարացի բաշխվում է իրար գլուխ եւ խանութի ապակի չեն ջարդում Մշակույթի տան տնորեն Ժուլիետա Ղուլյանը Հիլիսում իմ առաջին ծանոթն էր՝ յուղի ներքին կյանքին քաջատեղյակ մի անznավորություն։ Այն առաջի օրը բանանն բերալ համարյա թաշնչին մի հատ բաժանալ։ Դա տերնմա հինչ։ Տալոնեն հին կտորնեն կտրոնները։ Հա, մնացալա շպրտալը։ Բանջարեղենը, միրգը, Դե վերմիշիլը պենը յորոնող չիլել, դի շատերը երջնկալել, պոմուշնին պլեստացալն տա մնացալա։ Ինչու գյուղացին գոնե սեփական կարիքների համար կարտոֆիլ, գազար, բազուկ չի ցանում։ Մենք ցանում ենք։ <laughs> Մենք հողագործությունը շեղացալա։ Կարտոֆիլն շատ ցանում, տարբեր տեսակի բանջարեղեն։ Գյուղում երկու խանութ կա, մեկը հենց գյուղապետարանի հարևանությամբ։ Որասեմ դատարկ է, չէ։ Գնումներ կատարում են հիմնականում նրանք, ովքեր չեն կարողանում համեմատաբար ցածր գներով ապրանք ձեռք բերել Ստեփանակերտից։ Շատ դժեր ենք ապրում, Առօրյա հոգսերը թանկացում են, աշխատատեղերը քինալավ կրճատվում է, մարդի գործազուր կընտրնում։ Գյուղում ինչ աշխատատեղ կար, որ կրճատ։ Չէ, կոնկրետ գյուղում չի, գյուղից որ գնում էին, այսինքն քաղաք, շատ էին դրսում աշխատողները։ Հիմնականում դրսում ամ, ազինցարայողը ոստիկանը։ Դրսում էին աշխատող։ Վարելիքի բացակայության պատճառով այդ աշխատանքի գնալն էլ համարյա անհնարին դարել ճանապարհները նայումս ոդքով զգնում են։ Գնալով էլ կրճատումները, այդ ասենք մարդկա խանութում էր աշխատում, խանութը որ նորմալ ապրանք չի մատակարարվում, կրճատվում է աշխատողնո գործազուրկ է էլի դառնում։ Գյուղում ապրանքները մայրաքաղաքի համեմատ թանկ են։ Գյուղացիներն ի վիճակի են գնել։ Որոշ չափով դեր գնալով արդեն չէ Եթե այսպես բլոկադան շարունակվի 1 ամիս, 2 ամիս, միշտ ասում եմ, արդեն սովորական մակարոն, բրինձ գնելու գումարեր չեն ունենա։ Եթե հիմա հնարավորություն ունենային Ստեփանակերտ գնալ, այդ հնարավորությունն էլ չկա, չկա, նրանք Թանկապրանքը գյուղքանից հա, հա, հա, չէին գնի։ Հա, այդ էլ կա։ Իհարկե, որ գնում էին աշխատանքի գալուց իրանց համար էժան գներով, դե գյուղի խանութներն էլ այդ կարգի թանկ չին։ Հիմնականում ապրանք չկա, եղածն էլ որ անհատները բերում են, հանկարելի երկրորդ, երրորդ ձեռից որ հասնում է խանութ, արդեն հասկանալի է գինը, կրկնապատկում, երապատկում։ Կտրոնային համակարգը ծառայում է նպատակին։ Նպատակային էր հենց սկզբից, որ մցրին տալոնները ժամանակին բերում էին, կարծես թե ապրանքը կա կար, բայց արդեն հիմա կամ տալուն նա ուշանում, կամ տալուն հկա ապրանք չկա։ Ձեթը վերջանում է տալուն չի լինում, որ այսինքն կտրոն կամ տալուն ձերքին գալիս է, ապրանք չի լինում խանութը, որ գնի, թե ինչա ժամանակ ինչ են բերում։ Միք բանջարեղ են միրգ բանան։ Միայն հա, բանան։ Մեկ շաբաթ։ Իսկ կտրոնի դիմաց եք տվել, թե նաև առանց կտրոնի։ Չէ, չհերիք է, գոնե կտրոներով բավարար է։ Շատ ավելի քիչ։ Այո, շատ ծավալ էր, քան թե պահանջվում էր։ Որոշել եք ինչպես բաժանել դե այդ։ Հավասարաչափ նայելով որ երեխաներ որ կան, կային տարիցներ, որ չէին ուզում բանան, ասում են խնձոր բերեն։ Իրանց տեղը տվեցինք մի ուրիշ ընտանիք։ Հիմա սպասում են անընդհատ բանջարեղեն իղուտ, ասում են այսօր կլինի, վաղը կլինի, կարտ Բայց բանջարեղեն ինչու գյուղացին սպասում է բանջարեղեն։ Գյուղատնտեսությամբ քանի տարի է կոնկրետ մեր գյուղում չեն զբաղվում հիմնականում աշխատանքի են լինում։ Դրսում։ Հա, հիմնական պատճառը էդ է, համ հողերը տենց բարենպաստ չի, որ ասես, որ անենելս այնքան պիտի չարչարվեն, բայց սեփական կարիքների համար գոնե։ Այս գառնան արդեն Հա, հա այս գառնանը արդեն լավ կարտոֆիլ, բան, տենց որ սերմեր հայտերով ընդունվում էր տալիս էին, արդեն շարժ կա։ Որ գոնե իրենք էլ չմնան հա, կտրոնի հույսի։ Կարող է բլոկադան հաջորդ տարի լինի, ապրանք չլինի կամ շատ թանկ լինի գոնե մեր ցանածը Muhtemelen Թիլի ստանող ճանապարհն ասֆալտապատվել է 2021 թվականին։ Ասֆալտապատ է եւ դեպի տարական դպրոց ստանող ուղեհատվածը։ Օրակարգում գյուամիջան ճանապարհների խճապատումներ շրջափակման պատճառով մնում է անկատար։ Խաչենշին անգերություն ունի Ասկերանում։ Խաչենշինի երկու գյուղը Խանցկը դահրավը ավարտել են որպտի գային մեր գյուղ մեկել Խնջրիստան։ Այսինքն ի՞նչն են ավարտել, խճապատում են, հարթեցնում են։ Խճապատում են։ Շրջափակումից պատճառով բաց ներկայացրած ա գրությունը եկած այն որ առաջի հնարավորության դեպքում ճանապարհն է գսած։ Փիլիսցին մտադիր չէ հետ կանգնել պայքարից, պատրաստ է հաղթահարելու շրջափակման դժվարությունները, նրա կամքը անկոտրում է։ Այո, մեկ-մեկ նեղ սրտում է, անորոշությունից շփոթվում, սակայն միշտ հիշում է, որ Արցախցին թուլանալու, հանձնվելու իրավունք չունի։ Իրապագան իր գյուղում է տեսնում, բարդ իրավիճակից ելքը իշխանությունների ու ժողովրդի միաբանության մեջ եւ ապավինում է պետական այրերի ողջամտությանն ու խոհեմությանը։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի ապրիլի 25-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Զովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։